Zirgs ir zirgs. Zirgs ir zirgs. Zirgam zirga galva. Zirgam arī kāja. Zirgam arī kāja. Zirgs ir zirgs. Zirgs ir zirgs. Zirgs nav zirgs. Zirgs nav zirgs. Zirgam nav galva. Zirgam nav galva. Zirgam kājas. Zirgam kājas arī nav. Kāpēc? Zirgam kājas arī nav. Zirgs ēd. Zirgs ēd. Zirgs ēd. Zirgs pārstāja. Un aizvado pie nārām. Aizvado pie nārām. Baltu putu ielā. Pēl dzirgs. Pēl dzirgs. Ir zirgs. Pēl dzirgs. Ir zirgs.